บุ๊กทูสี่สิบสามปาตรูเซชิตรีปาตรูเซชิตรีที่สวนสัตว์ลากรดินา a z o o l o g i c ากรดินา i n โ z o o l o g i c สวนสัตว์อยู่ที่นั่น Acolo este grădina zoologică Acolo este grădina zoologică. ยีราฟอยู่ตรงนั้น acolo sunt girafele Acolo sunt girafele. หมีอยู่ที่ไหน unde sunt urșii Unde sunt urșii? ช้างอยู่ที่ไหน Unde sunt elefanții? Unde sunt elefanții? ง u อยู่ที่ Unde sunt șerpii? Unde sunt șerpii? สิงโตอ i ู่ i ี่ไ Unde sunt leii? Unde sunt leii? ดิฉันมีกล้องถ่ายรูป Am un aparat foto Am un aparat foto. ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย am și o cameră de filmat Am și o cameră de filmat. ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน unde este o baterie Unde este o baterie? นกเพนกวินอยู่ที่ไหน Unde sunt pinguinii? Unde sunt pinguinii? จิงโจ้อยู่ที่ไหน Unde sunt k a n g u r i i Unde sunt k a n g u r i i แรดอยู่ที่ไหน Unde sunt rinocerii? Unde sunt rinocerii? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน Unde este o toaletă? Unde este o toaletă? มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น Acolo este o cafenea. Acolo este o cafenea. มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น Acolo este un restaurant. Acolo este un restaurant. อูดอยู่ที่ไหน Unde sunt cămilele? Unde sunt cămilele? กอริล a าและม้าลายอยู่ที่ไหน Unde sunt gorilele și zebrele? Unde sunt gorilele și zebrele? เสือและจระเข้อยู่ที่ไหน Unde sunt tigrii și crocodilii? Unde sunt tigrii și crocodilii?